บุ๊กทูหกสิบเจ็ด ชัสตูฮาฟต์สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ สองซามอเอร์เมลคีดูแว่นตาเอนักเขาลืมแว่นตาของเขา او عینکش را فراموش کرده เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหน عینکش کجاست นาฬิกา ساعت นาฬิกาของเขาเสีย ساعت او خراب است นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง ساعت به دیوار آویزان است. หนังสือเดินทาง پاسپورت เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย او پاسپورتش را گم کرده แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน پاسپورتش کجاست พวกเขา ของพวกเขา อูม่อเลอูเด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบบ بچه ها ม م ทวานันด์ว ل ลเดนข د را پیدا کنند. แต่นั่น พ่อแม่ของพวกเขามาแล้วอัันจฮสตันด์ดารันด์มีอายันด์คุณ ของคุณ شما مال شما การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณมิลเลอร์ آقای مولر مسافرتتان چگونه بود ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์ آقای مولر همسرتان کجا هستند คุณของคุณ شما مال شما การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณสมิธา خانم ا ม م ی ت م س ا ف ต ت ت น ن چ گ و เนบูดสามีของคุณอยู่ที่ไหนคะ คุณสมิธ خ ช ن م اشمیت ش و ه ر ت ا าฮัสตันด์